itakuwa ni nasiha kwangu kwanza na kwa ndugu zangu waislamu na hii muhadhara awalan kabla sijaingia kuzungumzia ndaielezea muhadhara hii ilitolewa na nani kwanza zaidi ya mwaka 50 iliyotangulia na al-Imam Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah maarufu anajulikana al-muhaddith katika asr alizungumza hii kule Aman Urdun Jordan katika mahad ya sheria ya Kiislamu akizungumzia wanafunzi na alhamdulillah imeandikwa ni kitabu si kubwa takriban kurasa 40 ambayo imezungumzia muhadhara hiyo na imefaidisha watu katika umma na Sheikh Al-Albani rahimahullah maarufu anajulikana kwa juhudi zake aslan ametokea Albania alikuwa mzungu si Mwarabu watu Albania ni Europe Kosovo na Albania hiyo area akafanya hijra katika Sham na Allah Subhanahu wa ta'ala akamfungulia ufahamu na elimu na sai umma nzima inafaidika na kazi yake ambayo amefanya mtu ambaye alikuwa anakaa katika maktaba masaa kumi na sita kila siku soma vitabu ya dini na kuangalia maulama waliandika nini si kazi rahisi ana juhudi kubwa amesahihisha hadithi nyingi kwa juhudi ambayo amefanya Allah subhanahu wa ta'ala amlipie khairi ameandika hii risala ndugu yangu na ni muhadhara ilikuwa at-tasfiyatu wa tarbiya at ni kusafisha kila kitu ambayo imeingia katika dini ambayo si katika dini ni kusafisha kila kitu ambayo watu wameongeza katika dini ya Uislamu ambayo haikuwa katika dini kisha atarbia ni kulea kufanyia tarbia mujtama ile dini sahihi ambayo mtume aliacha, ndio katika watu walelewe na hiyo ndio jili kiamka iamkie katika dini ambayo ni sahihi ambayo mtume sasa aliwacha ndio Sheikh Albani rahimahullah alizungumza hii sitapatia haki yake nimechukua baadhi ya nukta muhimu na mnaweza kurudia katika risala hiyo na maulama wengine ameandika risala kama hizi atasfiyat wa tarbia kama Sheikh Raslan ambaye yuko Masr Egypt ameandika risala kama hii na mashaikh wengine pia wakazungumzia kwa nukta, nukta tofauti tofauti ala kuli hal ndugu zangu kama mjuavyo tukianza katika mada ambayo wamezungumzia hii sisi leo waislamu tunaishi katika zama ambayo waislamu wakuwa katika dhaifu na dhulm waislamu katika udhaifu na hali ya unyonge na kila mmoja wetu anajua hiyo kila mtu anajua hiyo waislamu katika ulimwengu hapa tupo na ulimwengu mzima waislamu katika dhul na unyonge na kila mmoja anatafuta njia ya kufanya islahi kurudisha Uislamu vile walikuwa siku za Mtume alaihi sallam. Utaona harakati nyingi katika ulimwengu wanafanya hivyo. Na kila moja ana play part kujaribu kuona Uislamu wamerudi sehemu ambayo walikuwa. Na idhaafu ambayo tuko nayo imeisha. Wengine wanapata katika njia yao na wengi wamekosea. Kurudisha Uislamu katika hali yao ya kwanza. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alizungumza miaka 1500 iliyotangulia shida hiyo itapata Uislamu leo na akatuzungumzia dawa yake ilaji kwa mtume sallallahu alizungumza hii dhaifu ambayo Uislamu wako nayo alitaja na mtume sallallahu wasallam akatuelezea ilaji dawa ambayo itatuondoa katika hii dhul ambayo tuko ndani ndo chanzo ya hadith ambayo Sheikh Al-Albani rahimahullah alizungumzia katika hiyo kitabu yake Tasfiya wa Tarbiya ni hadithi moja ambayo Mtume sallallahu alayhi ametaja dhulm ya Waislamu na akataja dawa kwa hiyo imebakia sisi Waislamu kuimplement nasiha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam lakini wako Waislamu wako wapi Waislamu ambao wataimplement hiyo nasiha ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na Sheikh Al-Albani rahimahullah miaka 50 iliyotangulia alizungumza na maulama wengine wamesikia lakini wengine hawajapata kuwafikia ndio akazungumzia hadithi ambayo mtume sala saba alizungumzia kuwa hii dhul itakuja kwa umma na dawa ambayo itafanya waislamu warudi katika iza yao na udhalilifu iondoke hadithi yenyewe ndugu zangu fa'an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma عبد الله بن عمر متوت عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب اجدكان ني خليفه وثاني في الاسلام وكان زني ابو بكر كيشا عمر عمر بن الخطاب متوت واكي عبد الله بن عمر ديو بعض من الصحابه ambao walichukua hadithi nyingi kutoka mtume صلى الله عليه وسلم مكثرون من الصحابه walikuwa wamechukua hadithi nyingi mmoja wao wa kwanza ni Abu Hurairah na huyu pia na Aisha na wengine walikuwa saba mukthirin katika masahaba Abdullah ibn Umar radhiallahu anhuma amirawi hadithi hii, yeye ndo anazungumza, anasema qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mtume Allah subhanahu wa ta'ala, rehma na amani iwe juu yake, idha tabayatum bil'ina wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar' wa taraktum al-jihad sallata alaykum dhullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum hadithi hii ndugu zangu ni hadithi sahihi katika turuq ambazo jamii turuq njia zote ambazo zimekuja nayo ni sahihi akhrajahu amepokea Abu Daud fi sunan katika kitabu yake sunan na kadhalika wal Baihaqi katika sunan na kadhalika Abu Nu'aym fil Hilya amepokea hadithi hiyo wa kadhalika ad-Dawlabi fil Kuna na kadhalika Ibn Adi fil Kamil na misahisha al-Imam Sheikh نصر الدين الألباني كتك أحاديث الصحيحة سلسلة الصحيحة كوني حديث صحيح أين تصاري دنياك كوني حديث ضعيف ما إمام وتهاوى ومستحيشة حديثي لكزانغو لكتيا معنى يكي ممتومي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة pindi waislamu watafanya biashara ya aina na aina ndugu zangu ni aina ya riba ambao wamefanya biashara hiyo wamefanya hila wamefanya trick hila kuipendua kwa si isionekane si, kama ni riba ionekane ni biashara lakini ni riba na wanafanya mpaka leo na mtume amehadharisha akasema idha tabayatum bil'ina tutakuja kuelezea sura yake idha tabayatum bil'ina kifanya biashara ya aina hiyo aina ya riba wa khatum adnab al-baqar na mkashikilia mkia ng'ombe adnab al-baqar mkia yomkinaya ya kuonyesha mkakimbiza dunia kila mmoja akakimbiza dunia akasahau ile wajibati Mwenyezi Mungu amemwekea wa khatum adnab al-baqar wa radhitum bizar' na mkaridhia na ukulima ama kila mtu akaridhia katika maisha yake huko katika maisha yako huko ukaridhia hapo waradhitum bizari wataraktum jihad na ni mithal ametoa mfano moja zaina aina ibadat ambayo waislamu wamewacha aina nyingi za ibada watu wamewacha ibada moja yao wataraktum aljihad wakawata jihad fi sabilillah na jihad tukizungumzia ndugu zangu tunazungumzia jihad ya sahihi ambayo inathibiti katika dhawabit na shurut sile nafanywa leo na watu sile vijana leo wanafanya wakilupiwa watu na wakijilipua wao ama kuchinja watu wakasema ni jihad Hatuzungumzii hii. Tunazungumzia jihad ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mtanielewa vizuri hapo. Wataraktum jihad. Wakawacha jihad ambayo ni asli, ambayo ile sahihi ambayo Mtume alikuja nayo. Itakuwa itatokea nini watu Waislamu wakifanya hivyo? Sallallahu alaikum dhullan. Mwenyezi Mungu atasalitisha udhalilifu kwa umma. Hizi vitu zikipatikana sallallahu alaykum dhullan la yanzi'uhu ankum Mwenyezi Mungu hataondoa udhalilifu huu. Haitaondolewa. Haitaondolewa. Paka tufanye nini? Hata tarji'u ila dinikum. Paka nyinyi waislamu murudi katika dini yenu. Hapa katika hadithi ndugu yangu mambo mazito. Mtume sala salam ametoa mfano baadhi ya maasi waislamu wanafanya na baadhi ya makosa muharramat waislamu wameingia ndani na mwisho katika hadith akatupatia dawa ambayo ni kurudi katika dini tukuja kuelezea inshallah mbele kwanza idha tabayatum bil aina pindi waislamu watafanya biashara ya aina kama vile tumetangulia kuzungumza aina ni aina ya riba lakini wanafanya hila wanafanya trick kudanganya sura yake mtu mshtari, mtu ambayo anaenda kununua, anaenda kununua kwa tajiri, mtu ambaye ni tajiri, mtu anafanya biashara, akanunua silaha kitu, akanunua liajal, kwa muda alipe polepole pole. kwa muda ambao amewekeana alipe polepole pole. mathalan mtu amenua gari mfano nilipe kwa muda mwaka kila mwezi nilipe kadhaa sema elfu kumi ama elfu ishirini ama elfu mia moja mfano huyo jamaa akachukua hiyo gari ama kitu yoyote yule bai ule mtu alikuwa ameuza akamkujia akambeni niuzie mfano gari la mathalan elfu hamsini utanilipa polepole kwa muda mwaka akamkujia yule jamaa akamwambia unaonaje uniuzie mimi elfu nikupatie cash 1040 cash ule jamaa akakubali akachukua ile 1040 cash akampatia ile gari ikarudi kwake kwa hiyo gari ikarudi kwa mwenyewe na ule jamaa akabaki na 1040 cash lakini yeye aliuziwa gari pesa ngapi 1050 atalipa polepole kwa hiyo itakuwa katika dhima yake zaidi 10,000 ni riba 10,000 lakini hawa wamefanya trick niuze ninunue huyo mtu ni kama alikuwa hana pesa asla akona wacha niende niseme ndanunua gari yako alafu ile akaja kuja akamwambia mda uniuzie sasa hiyo itabaki kwa dhima yake elfu ni kama wanahepa wacha nikukopeshe elfu, elfu alafu utanilipa 1050 ni kama wanahepa hiyo lakini wanakuja na trick ya kuonyesha kuna biashara katikati na watu wanafanya paka leo hata hizi bunuku hizi bank wanafanya hivyo baadhi ya vitu na mtume amehabarisha idha tabayatum bil'ina anasema ukifanya biashara ina saraha katika aya Mwenyezi Mungu anasema wa halallahu wa halallahu al wa harrama riba na Mwenyezi Mungu amehalalisha al-bai' biashara na katia baraka na akaharamisha riba na kaondoa baraka ndani yake kwa hiyo muislamu anatakana kufuata nas ya ya Qur'an na hadithi za Mtume صلى الله عليه وسلم kujiepusha na vitu kama hizi lakini waislamu wamefanya na hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amekataza na Mtume صلى الله عليه am Allah amempatia utume na sheria kutuelezea ni mkarimu hajatufundisha kitu ila khairi kwetu wala hajatunyima kitu isipokuwa ni kitu hatari kwa maisha ya Muislamu ukiangalia katika sheria kila kitu ambacho tumeamrishwa kufanya ni khairi kwa mwanadamu na vitu zote tumenyimwa iko shari Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa anzalna ilayka wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim Mwenyezi Mungu alimteremshia dhikra Mtume sallallahu sallam ili kufundisha watu na kuelezea watu ile Allah amemteremshia na kuamrisha wanadamu kufanya na yeye alikuwa bil mu'minina raufur rahim mtume alikuwa kwa waumini rauf na rahim ala kuli hal haitwa kutupatia kitu ambacho mbaya kwa hiyo muislamu ilikuwa asubmit kwa amri ya Mwenyezi Mungu asifanye trick aina nyingine asubmit huyu mtume sallallahu alaihi wasallam ametuletea hiyo na akatuamrisha ni juu yetu si waislamu kama tumeamini, tumeamini dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na tumeshahadia Mwenyezi Mungu mmoja na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtume wake na tukaitwa waislamu maana yake tumefanya istislamu tukubali amri ya Allah subhanahu wa ta'ala tupige chenga kwa maana sisi ni waislamu na mtu akisilimu sasa mtu anaambiwa amesilimu amejisalimisha kwa Mungu na Islam maana yake al-istislamu lillah بالتوحيد والانقياد له بطاعه وبراءه من الشرك واهله ni kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala bitauhid kumwabudu yeye peke yake wa inqiyadu lahu bitaa na kunyenyekea kwa kumfanyia taa Mwenyezi Mungu kumtii kwa yale ametuamrisha wa bara'atu minashirki wa ahli na kuwa mbali na shirki na washirikina istislam hakika kwa hiyo muislamu anatakana kuwa hivyo kwa hiyo hapa shaka ametaja hiyo na tumeona kuwa ni trick watu wamefanya kufanya istihlal kitu ni haram kuifanyia kuwa ni nzuri na ni hatari kushinda maasi ambayo mtu anajua hii ni maasi na anafanya anatarajiwa siku moja atafanya tauba mfano mtu mwizi mtu anafanya zina anaweza fanya maasi lakini anajua kwa roho yake mimi nafanya maasi makosa sisemi ni halali zina siku moja Mwenyezi Mungu akimpatia taufiki atasema astaghfirullah na akarudi na akatubu lakini mtu amehalalisha kitu ambaye Allah ameharamisha akaifanya kama ni dini na watu waitumie huyu ni hatari zaidi na huyu ni hatari zaidi kushinda yule anafanya maasi na anachokufanya maasi kwa ni hatari sana ndio mtume sasa idha tabayatum bil'ina kisha akazungumzia pili wa akhadtum adnab al-baqar adnab al-baqar wa islamu ama mwanadamu kushughulika na dunia na kukimbiza dunia kwa kusema mimi natafuta riziki naam riziki tunataka tutafute lakini idhini kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutafuta riziki imetoka lakini kwa sababu Mungu ametuamrisha kutafuta riziki kwa hiyo mtu atafuta kutafuta riziki kwa ile njia kwa kila njia ya halali ya haramu wacha tafute hata faraid za Mwenyezi Mungu zikimpita wacha nipite hili linakatazwa kwa hiyo wa khatum adnab al-baqar mkakimbiza dunia kinaya mkashikilia mkia mkikimbiza kinaya yani mkafuata dunia mpaka mkasahau wajibati ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini ukifuata dunia na unakumbuka wajibati ya Mwenyezi Mungu la bas haina shida lakini nakatazwa hapa wewe unashughulika na dunia ile wajibati za Allah subhanahu wa ta'ala unazisahau takuta hata wengine swala inawapita wengine haramu wanafanya kwa sababu mimi natafuta riziki atafanya kwa kila namna bora tuingie kwa mkono yake kwa hiyo ni hatari hiyo wa khatum adna al-baqar wa radhitum bizara kadhalika mkariria azra kulima au maisha ambayo muislamu iko ndani mkariria kwa hiyo kwa hiyo kila muislamu anafanya hivi na wanadamu wanafanya lakini mtu anatakana kuwa na tahadhari kisha akasema wa wataraktum jihad wakawaacha jihad hadha na hapa anasema dhakara ala sabili mithali ametaja hiyo kwa njia ya mithali baadhi ya ibadatu ni nyingi jihad ni moja ya ibada ambayo mtu anaanza kushughulika na dunia akasahau na pia unaanza kushughulika na dunia ukasahau swala yako ukasahau zaka yako ukasahau amru bil ma'ruf nahi anil munkar kila kitu inaingia lakini mtume sasa mtume mfano wa taraktum jihad na wakaja jihad na jihad katika ibada ya Kiislam na kadhalika katika dhiru wa sanamu ya Kiislam kitu ambayo iko juu lakini kuna dhawabi na shuruti iko na dhawabi na shuruti katika kutubu za fiqh nyingi wameandika maulama kwa hiyo kama jihad itafika na shurutu zake zikamilike waislamu watakana wafanye lakini kama shurutu hakuna na dhawabu hujafika haitakani tufanye ala kuli hal jihad hakuna mtu anakataa hili dini ya Mwenyezi Mungu ukikataa utakuwa umepinga Uislamu lakini iko na dhawabit si kama vile vijana wanafanya leo si vile vijana wanafanya leo hawana masdar ya maulama ambao wametolewa fatwa kufanya hivyo wanachukua fatwa yao kwa internet watu majhuli watu wajulikani inaweza kuwa ndio wengine si waislamu watu mafatwa kuwafanyia vitu kama hizo na wengine masakini wana nia nzuri lakini wakadanganywa na fatwa potovu kwa hiyo watakana wao warudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na warudi kwa maulama waulize kwa sababu hakuna ibada ila iko na shuruti iko na sharti sharti ya kwanza ni imam ya jihad imam imam muslim apatikane hakuna ima ni kila nchi iko na kiongozi wake na kama kiongozi hiyo nchi ndio anatabiriwa kwa ndo imamu hiyo nchi watu wamtii akitoa ruhusa watu wanafuata kama hajatoa idhini hawezi enda kama vile mtume sallallahu alaihi wasallam ndio alikuwa anaamrisha na kadhalika istitaa uwezo kama uwezo iko unafanya kama hakuna uwezo hawezi lazimisha ibada zote hiyo na hii inshallah itaweza kuwa darasa hasa ya kuzungumzia jihad na anwaa na shuruti zake inshallah kwa sababu ya muda kwa hiyo kila ibada iko na shuruti na shuruti hizi ibada hiyo izikamilika paka sharti kamilika hata sala tasomo iko na shuruti hizo sharti sharti paka ikamilike na jihad kadhalika kwa hiyo mtume sallallahu akasema wa taraktu ni jihad wakawaacha kwa hiyo watu wakifanya biashara aina wakikimbiza dunia wakaridhika kwa maisha yao wakaacha jihad ama ibada zingine itapatikana nini sallallahu alaikum dhullan Mwenyezi Mungu atasalitisha dhul udhalilifu kwa umma kama vile tunaona leo waislamu wamedhalilika kila pahali mungu mzima na dini yetu ni haki na Mungu wetu wa haki lakini sisi kwa sababu sisi tumejisababishia yote hiyo ni waislamu wamejisababishia hizi vitu waislamu wamefanya na mtume amekataza in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum mkimnusuru Mwenyezi Mungu atawanusuru hiyo ni sharti msipomnusuru Mwenyezi Mungu nusra haitapatikana kwa hiyo kumnusuru Allah subhanahu wa ta'ala kurudi katika dini yake ndio hapa akasema sallallahu alaykum dhullan la yanzi'uhu ankum haitaondolewa udhalilifu kwa Uislamu haitaondolewa hiyo udhalilifu itabakia na nyinyi hata tarji'u ila dinikum paka murudi katika dini yenu hadithi ya mtume sasa muhimu sana na Sheikh Al-Albani alikuwa Allah Subhanahu wa ta'ala amemfungulia akili Hadithi kama hii wengi wanazisoma, wanazipitia lakini hawaje kufikiria ama kuangalia vile Sheikh Albani rahimahullah na mashaikh wengine alusunna wameona. Paka akatoa nasiha hiyo hata tarji'u ila dinikum kwa hiyo dhulma itapatikana hapa turudi katika dini lakini suali ni kuwa turudi katika dini dini gani na turudi vipi katika dini taba dini ya Uislamu tunarudi ndani tunarudi katika dini ya Uislamu tutarudi vipi katika hii dini ni swali hata Sheikh Albani akauliza leo kila watu katika ulimwengu utaona wanajitahidi na kila firqa na jamaat wanajitahidi kurudisha watu kwa Uislamu utaangalia katika saha kuna azab na jamaat tofauti tofauti na kila moja inafanya kurudisha watu katika Uislamu na mtume sasa anasema tukirudi katika dini ndio iza itapatikana na dhuli itaondoka hiyo tunaangalia barabara gani ya kurudia lakini paka leo hiyo dhuli iko tu na watu wanajitahidi kurudisha tu katika dini iko pali kwa makosa tutaangalia tukiendelea inshallah anasema kila group na watu na waislamu wanajitahidi kurudisha watu katika uislamu katika izza lakini bwana ikhtilafu bado iko waislamu ikhtilafiana na ahzab ziko na jamaati ziko kwa hiyo tutarudi kwa njia gani tututumie njia gani kufuata ziko njia nyingi katika saha na jamaati nyingi katika saha tutumie gani ili turudi katika dini ambayo mtume ametuelezea na hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam anasema sataftariku al-umma ala 73 firqa umma huu utagawanyika katika kundi 73 hadithi refu mayahudi walikuwa kundi 71 manasara kundi 72 na waislamu kundi 73 kullu hafinar wote wataingia motoni wakashtuka masahaba wakamwambia rasulullah man hum ya rasulullah akamwambia makana mithli maana ali al-yawm ashabi wala kama mimi leo na masahaba zangu na riwaya nyingine hiya jamaa ni jamaa ya Uislamu kwa hiyo kila firqa ndugu zangu inarudi na Allah subhanahu wa ta'ala kwa Qur'an atuambia nini fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul mkigombana kwa kitu burudieni Mwenyezi Mungu na mtume wake in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir kama kweli nyinyi mnamwamini Mwenyezi Mungu na siku ya kiyama mko kweli kabisa tumezozana si ati mimi nimemshinda huyu kwa kubishana naye la turiko Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam nimekozea pale fulani la khair najirudia nyuma si nibakie tu pale niko tubishane kama ni Gor na FC ama Manchester ama City maalesh kutumia lugha sababu ya vijana wanafahamu hizo si si kubishana Uislamu itakana watu kwa sadiq kwa Allah Subhanahu wa ta'ala turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo aya ukipata kama hiyo inatosha muislamu fa in fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasuli kama kweli mnagombana kwa kitu tumrudie Allah subhanahu wa ta'ala mtume wake Qur'an ndio hiyo na hadithi ndio hiyo tukipata ansa na haki tushikilie sisi wote hapo si shida ingeondoka ndio mtume sasa katika hadithi anasema taraktu fikum amrayn lan tadhillu matamassaktum bihima kitabu Allah wa sunnati nimewachie nyuma vitu viwili hamtapotea mkishikamana nazo kitabu ya Allah subhanahu wa ta'ala na sunna yangu mtume ametuachia hiyo sallallahu alaihi wasallam ala kulli hal ilaj wahid solution ambayo imebakia kwetu ni rujuu ila dini ni sisi turudi katika uislamu turudi katika dini yetu lakini tukauliza ni dini gani hiyo kwa sababu firqa ziko nyingi firqa ambazo za kwanza nilitangulia kama vile khawariji Mu'tazila hizi ni firka za zamani zilikuwa lakini ziko na mizizi zingine mpaka leo ni firka ziko kwa Uislamu Mu'tazila Khawarij ash'ariyah murji'ah rafida Mashia njia gani tutumia tutafuta gani kuja kuendelea katika madhahib ahlus sunna wal jamaa sisi wote ahlus sunna wal jamaa kuna madhahib nne ambayo ni maaruf Hanafia Malikia Shafi'ia Hanabila يستطرق wanasoma tafadha Shafi'i la basi kufuata kusoma fiqh ya imam fulani ukajua ahkamu ya dini kupitia hiyo madhhab lakini usikuwe na taassub usikuwe na taassub brand following ukafuata tu bila ukakataa kauli ya mtume sallallahu alayhi ukafuata imam makosa tufuate gani kisha kukuja katika ahzab ambazo ziko leo na jamaati ikhwan muslimin jamaat tabligh hizb tahrir jamaat jihadiyah na zingine zinaanza islah itihad twende na grupu gani na twende na njia gani mpaka turudi katika izza ya Uislamu twende na gani question kubwa hiyo imefanya Uislamu kuwa iftiraq na wote wanataka kurudisha watu kwa Uislamu kwa hiyo tutafuta gani ndugu zangu na Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna dina inda Allahi alislam hakika dini mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu moja peke yake nasi ahzab na jamaat hakuna hizo dini ni moja na njia ni moja haya hizi zingine zimetoka wapi kwa hiyo izza ndugu zangu paka ipatikane ni Uislamu warudi katika dini yao ambayo mtume sallallahu sallam ametuachia nayo ni ile dini ambayo mtume alikuwa nayo sallallahu sallam na masahaba zake hiyo dini ambayo mtume alikuwa nayo na masahaba zake hapo ndo turudi katika hadithi mtume anasema khairu nas qarni thumma alladhina yalunahu thumma alladhina yalunahu watu bora ni karne yangu kisha wale ambao walifuatia na kisha ambao walifuatia kwa hiyo karne miaka 100 kwa hiyo watu bora ni masahaba mtume sallallahu alaihi shahidi hadithi ya mtume sallallahu alaihi sahihi khairu nas qarni watu bora ni karne yangu masahaba na yeye msifieni mtume sallallahu alaihi wasallam thumma alladhina yalunahu kisha ambao walifuata baada yake tabi'in thumma alladhina yaluna kisha ambao walifuata baadaye atba tabi'in miaka 300 ndio uislamu ulikuwa piwa hiyo generation ya kwanza ya uislamu 300 years ya fast ndio uislamu ulikuwa safi baada yake hapo ikakuja iftirak na ahzab na ikhtilaf kwa hiyo ili mtu abaki katika salama arudi achukue dini yake katika generation ya tatu ya kwanza na kuchukua katika generation ya tatu ya kwanza ni kuihtia ni kuchagua ama ni lazima ni lazima ni lazima katika dalili tusipoacha kuchukua katika generation ya tatu za kwanza ya masahaba na tabi'in na tuba tabi'in tutapata dhambi makosa tuangalie inshallah katika ayat na hadithi ambazo tunazungumzia kwa hiyo lazima waislamu arudi katika asli ya dini yao ya fast ya kwanza ndio hiyo iza itapatikana lakini tukirudi katika hali vile iko leo ambayo ni mchanganyiko tutabakia katika dhulma tutabaki katika dhulma mpaka waislamu warudi katika manhaji ya kwanza na hadha shekha anasema la yumkinu illa bidirasati alkitab wa sunna wa bifahamu yani hii haiwezi patikana mpaka tusome Qur'an na Sunna na tufahamu kwa fahamu sahihi fahamu ambayo ni sahihi kwa sababu yule ambaye anafanya kitu fulani anaweza tumia hiyo aya wewe ambao unatumia na yeye akatafsiri tofauti akafanya ile mambo yake anafanyia kwa hiyo aya na ukasoma hiyo aya ukasema nafahamu hivi na hadithi naweza soma wewe akasema hadithi inamaanisha hivi na mimi nikasoma hiyo hadithi nikasema inamaanisha hivi sasa tutumie akili ya nani leo tuko watu wengi Uislamu 1.5 bilioni akili tofauti tofauti kwa hiyo tutumia akili ya nani tufahamu hizi nafsi kuna wengine wanajua kiarabu sana wengine wako tofauti tunajua nas na kufahamu dini si kwa fikra zetu tufahamu kama vile mtume sana sana alifundisha na masahaba akafahamu na mimi na wewe tufahamu hii dini kama vile Abu Bakar na Umar na Uthman walifahamu. Kwa fahamu yao ambayo ilikuwa ni sahihi na mtume alikuwa na wao wanaorekebisha. Lakini tukileta fahamu ya watu sahihi unaweza kupata test leo utoe aya moja upatie watu ambaye tutafsirie utaona ajabu kila mtu atakuletea hali yake ndio maulama anasema turudi tufahamu kama vile wa kwanza walifahamu kwa hiyo tunatakana sisi tufahamu kama vile wema waliotangulia na wanajulikana kama salafu saleh wema waliotangulia salaf waliotangulia saleh ni salaf ni waliotangulia saleh ni wema wema waliotangulia sisi ni masahaba na tabiina na tabiin ukisikia watu wanazungumzia watu warudi katika manhaji salafu saleh si kundi kama vile watu wengine wanafikiria ni kundi la turudi tufahamu dini yetu kama vile masahaba walifahamu huko kuna اختلاف tufahamu kama wao tufanye ibada kama wao ndio izza Mungu anatunusuru ndio maulama wanarudisha watu huko turudi nyuma tufahamu kama vile walifahamu na hiyo ndio maana sahihi hawajizumzii wao ifahamu kama vile mimi nafahamu ama tukuza shekh fulani kama vile anataka kutukuzwa la turudi dini vile ilikuwa asili ya kwanza vile mtume sasa kama alipoachia na masahaba ndio Allah subhanahu wa ta'ala anasema ma atakum rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu kitu yote mtume anawapatia chukweni na yale anawanyima basi wacheni na Allah subhanahu wa ta'ala anasema anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum as-sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun وأن هذا صراطي مستقيما نايدو إنجي يانغو يساوى يحكي وأن, وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فتنين إنجي ولا تتبع سبلا ولم صفات إنجي زبنين إنجي زبنو كان ربو سيئو إسلام نويزي أحزاب أمبازو ميانزيش ونواتو نجماعات أمبازو أتو ميانزيش هي آية متفسيريو وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل fatafarraqa bikum an sabili itawapoteza katika njia hiyo sawa dhalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun na hii ni wasia ambayo Allah alitupatia ili tupate takwa ibn Mas'ud radhiallahu anhu akitafsiri aya anasema khatta lana sallallahu alayhi wasallam khatta almustaqima alituchorea mtume sallallahu alayhi wasallam khat line straight wa khatta yamini ayamini wa shimali khututan akachora pande ya right na left line zingine ndogo ndogo kisha akasoma hii aya akasema anna hadha sirati llahi mustaqima na ndio njia ya Allah subhanahu wa ta'ala sahihi kufuata naye ndio Uislamu ya haki fattabi'u fuateni hiyo njia wala tattabi'u subula msifuate hizi subul wasema ala kulli ra's shaytan yad'u nas ilayhi anasema kila kichwa hizi njia ni shetani anaita watu kwa hiyo ukiona hizi magroup maturukat zinaanzishwa ni subul ambayo imetajwa katika aya na mtume mtafsiri tena practical akiwachorea masahaba chini kwa hiyo subul muislamu jipushi usijinasibishe na kundi aina yote wala ahzab aina yote usijinasibisha naye ndugu yangu utabaki katika salama kadhalika ndugu zangu maima sunna jamaa ambao sisi tunawafuata walihadharisha watu kuwafanya taklidi walikataza watu kuwa kopi blind following bila kujua wametoa wapi na muislamu kadhalika anakatazwa usikopi uliza mtu akifanya kitu uliza hiyo unafanya iko wapi dalili iko <clears throat> wapi dalili yake maimamu wote akon zao ni nyingi kwa sababu ya muda tuzitaja wote lakini nitataja moja wanasema idha saha alhadith fa huwa madhhabi hadith ikikuwa sahihi basi ni madhhabi yangu maimamu wote wanasoma jamaa wanasema ikisihi hadith hiyo ndio madhhabi yangu kwa hiyo hapa ametuondoa katika lawama kwa nini lakini watu wanafitirakiana leo katika madhahib ahlus sunna jamaa ambayo ni hizo nne Shafi'i ni kando, Maliki ni kando, wengine wazungumzi Hanafia wengine kwa hiyo hawaswali nyuma ya wengine. Kwa nini? Ni madhhabi ahlusunna sunna jamaa wote. Kwa hiyo taasub hivyo yako ni makosa. Inakatazwa, wakakataza wao. Hata kauli nyingi wanasema ukiona maneno yangu inagongana na ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wacha mambo yangu, chukia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini leo utaona watu wanashikilia aqwal zao na hadithi na kuja sahihi na aya wanawacha. Wanasema imam amesema hivi na imamu mwenyewe amesema ukiona mambo yangu nakukana na mtume sallallahu alaihi wasallam mwachana nayo sisi ni wanadamu tunapata tutakosea na ile hadithi ya mtume sallallahu alaihi anazungumzia kuhusu ajr baina ajr wa ajran kuhusu haki mujtahid akipata anapata ajr mbili ya kujitahidi na kupata na kikosea anapata ajr moja wako na ajr yao lakini haifai kufuata katika kitu ambayo wanakosea ala kuli handu zangu yote hiyo ni kurudisha Uislamu katika asili ile kwanza watu warudi katika dini yao ambayo walikuwa nayo alikuwa nayo Mtume sala sala na masahaba lakini tuangalie leo ndugu zangu imekuwaje leo katika saha haki iko wapi na vipi waislamu wanafanya hii hadithi ya aina ni hadithi moja tu leo watu wamebadilisha ndugu zangu katika aqida aqida ya muislamu ni asli wamefanya shirki wakawacha tauhidi waislamu na aya ziko wazi na hadithi ziko wazi wanafanya shirki kwa njia ya tawassul na kupenda auliana salihin paka kwa kuabudu na imekatazwa katika dini aya nyingi na hadithi zinakataza lakini utakuta waislamu wanafanya hivyo na wanaambiwa lakini bado wanabaki katika hali kama hiyo wengine utakuta katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wanawacha wanafanya bid'a na uzushi ambayo haikuwa hata ukimwambia kwapi dalili mtume alifanya kitu kama hiyo hakuna wamebadilisha ndugu zangu na ni hatari na hili busia sababishia adhul ipatikane waislamu wakikuwa mbali na dini yao wakageuza ala kuli hali yote hiyo inaturudisha kwa hiyo adhul shekh Al-Albani rahimahullah alitaja baadhi ya amthila zikuwa mfano nyingi inataja baadhi yake ya kuona vile watu wamekuwa mbali na sheria ya Mwenyezi Mungu na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wakafata hawa zao au kafata maima ambayo walikosea wakabakia na wao tu ya kwanza amesema al-isdal watu kuswali kuacha mikono nafikiri mmeona baadhi ya watu wanaswali kuacha mkono wanaacha mkono hivi ibadhi ya baadhi ya malikia mashia achana nao katika sunna hata maana mwingine kutoka uislamu lakini kuna watu wanaochaga mkono hivi hakuna hadithi hata maudhu hadithi hata maudhu wacha dhaifu dhaif ni ile weak maudhu ni ile inaongezwa kwa dini ambayo mtume akuzungumza hata hadith maudhu hakuna kama kwa hadithi dhaifu labda mtume aliswali hivi hadith kapokewa watu wanaweza at least kuzungumza lakini hadith hata dhaifu hakuna hata maudhu mtume aliswali kiwachia mkono bali mtume alikuwa anafanya qabd anashika na ambia wote manabii wote walikuwa wakishika haya tuulize wale watu masdar gani mmetumia kuacha na mtume Mwenyezi Mungu alikuwa anashika na watume wote walikuwa wanashika na mnaswali hivyo hivyo kila siku na mnabakia naye muogope Allah subhanahu wa ta'ala imetoka wapi Sheikh Albani anauliza swali kama hiyo imetoka wapi na wala hadithi hakuna hata dhaifu hata mawdhu hakuna kwa hiyo kwa nini wanaochia kwa hiyo wanafuata rai ya ule aliwaambia kwa hiyo wanafanya taasub kwa huyo mtu madama huyu shekhi alisema hawezi kumkhalifu nani msema hawezi kumkhalifu ni mwanadamu anaweza kukosea wakabakia hivyo na maelfu au milioni watu wanapotea na hiyo njia mfano mwingine ya pili katika kutub fiqh alislami baadhi ya madhahibu wako nayo wanasema nini al pombe iko aina mbili hizi ni vitabu za fiqh wanasema pombe kwa namna mbili ya kwanza wanasema minal inab inab ni zabibu hii pombe ya inab wanasema kathiru wa qalilu haram nyingi ukikunywa ama ukikula ukikunywa kidogo ni haram hizo ni kutubu ya fiqh imeandikwa baadhi ya madhahib kauli ya pili wanasema min ghairi inab pombe imetengenezwa kwa ghairi inab si inab si zabibu lakini vitu zingine kama tende shair imetengeneza pombe ama hii ya kawaida sio imetengenezwa na miwa ama kama hizo ama kitu yote ambayo anatengenezea anasema hiyo kathiru haram wa qalil si haram nyingi ni haram ukikunywa nyingi ni haram lakini ukikunywa kidogo si haram ile haramu anasema ni aina pekee yake ya zabibu ukikunywa nyingi ni haramu na ukikunywa kidogo pia ni haramu lakini imetengenezwa na si inab vitu zingine ambazo si inab si zabibu ukikunywa nyingi ndio haramu lakini nikionja si haramu kama vitatu vitabu za kutub za fiqh za madhahib kadhaa na wako nayo paka leo lakini hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam inasema nini kwa hiyo khalifu hadithi mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ma askara kathiruhu wa qaliluhu haramun mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kitu yote inalewesha nyingi yake na ndogo yake ni haramu sahau watu hii hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumza kwa hiyo wamefuata kauli ya madhhabi yao wakawacha kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam dhulma haitapatikana kumkhalifu mtume wazi na watu ambao wanasifika na elimu wacha wale awamu hawajasoma mfano ingine Sheikh Albani rahimahullah ametoa anasema bint msichana muslima baligha katika kutubu za fiqh wanasema bint muslima baligha laha ayatazawwaj an tatazawwaj nafsaha huyo mwanamke msichana amebalighi ni muislamu anaweza kujioza peke yake hii madhhabu zingine zinakataa lakini kuna madhhabu zinakubali utasikia siku hizi msichana ameolewa bila baba yake kujua si ni hasara hizo madhhabu zinasema hivyo zinasema anaweza kujioza duna idhni waliya bila idhini ya wali wake na ni khilafu ya sunna sunna inasema nini mtume sallallahu anasema ayu mamraatin ay msichana aina yote au mwanamke yote nakahat bighairi idhni waliha fanikaha batilun mtume sallallahu anasema mwanamke yote atafunga ndoa bila idhni ya wali wake mzazi wake ambaye anamsimamia nikaha yake ni batil hadithi sahihi ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo tunafuata tunawacha hadithi sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam tunachukua qaul ya madhhabu fulani dhil itaondoka itabaki hii ni sahihi vitu ambacho watu wazi nyingine katika kutubu fiqh kutubu za Kiislam fiqh al-Islami anasema na iko katika baadhi ya kawanini za nchi zingine kanuni za nchi hizo wanaweka idha qatala almuslim ad-dimmi qutila bihi muislamu akimua dimmi dimmi yule ambaye anakaa nchi ya Kiislamu si muislamu lakini anakaa katika nchi ya Kiislamu anapewa haki ya kukaa na kulindwa kwa sababu wasiokuwa Islam kuna tofauti kuna dimmi na musta'man hawa wafai kuuliwa kisheria na kukana kwa amani ila muharib ambaye anapigana wao na kisheria ukikuja imama akipatia ruhusa inakuwa yule hakamu zao zingine lakini hapa dhimini yule amekaa nje Kiislamu amechukua visa amanini amekaa vizuri na pasipoti yake ama na visa yake hafanyi kitu haifai atakumua atafanya kazi yake taishi na waislamu kawaida ikatokea muislamu amemuua mfano hukumu ya dini nasema nini muislamu akiwa muislamu anauliwa okay mimi nimeua dhimini si muislamu lakini akaa nje Kiislamu rafa hizo kawani zao nasema idha qatala almuslim dhimmi qutila bihi muislamu akimua huyo dhimi hata yanaliwa hizi kawanini ambayo wamefanya hivyo lakini hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam nini la yuqtal muslim bil kafir mtume anasema hawezi kuuliwa muislamu kwa mkafiri mfano amemua atapewa hukuba nyingine hata uliwa atakuwa katika hiyo nchi labda amemua dhimi atapewa hukuba nyingine alipe fidia amfanye nini lakini hata uliwa sasa hii hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam wakawacha Mtume anasema Muislamu hawezi kuuliwa kwa dhimi. Wao wakasema Muislamu akiua dhimi anauliwa. Wamebadilisha wajabadilisha mbadilisha. Kadhalika ndugu yangu kimalizia mfano ya mwisho ambayo alitoa anasema tukitaka kusimamisha kama tushiria sahihi hii Waislamu akisema tusimamishe sheria. Tupoe right. Sasa Waislamu mjitawale. sahihi kiambua haya sasa Waislamu mjitawale, fanye sheria yetu Bi ai madhhab na hukumu. Tutahukumu kwa madhhabu gani? Hiyo sheria ambayo tutawala sisi Waislamu tutumie tutumie madhhabu gani? Waislamu watapigana baina yao. tumewacha sisi tujihukumu, tutapigana kila mtu anataka kuhukumu wao na madhhabi yake <coughs> nashaka nasema bado hali bado ni hatari kwa Uislamu kwa hiyo tukiwachiwa sasa tunaangalia hata Iraq vile ilikuwa anasema khilafa hiyo aslan si khilafa haikuwa khilafa hao hao kwa khilafa na hiyo jihad maulama pinga si jihad ya asli ilikuwa ni fitna waliwao uislamu sana walifanya fasadi nyingi lakini tuchukue mfano walisema kusimamisha sheria baina yao litokea nini walianza kupigana wao kwa wao mujahidin wote wanapigana wao kwa wao na Suria walikuwa zaidi ya 50 kundi tofauti tofauti 50 mujahidin kila kundi iko kivyake iko na njia yake inatumia haikuja ataki hata shababu na ISIS wakubaliani sisi hapa tuko karibu na mashababu sisi hatukubali wote hivi lakini wakubaliani ونين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله والسلام على رسول الله الأمين بعد إن شاء الله تمنزي أتنا وطيب هنا نفنى عرقراك انتصار من بكية بادية نقط كويت قد نزغمزي عن شرح إلى حديث من بايو نتومي صلى الله عليه وكذلك إذن نقط الشيخ الألباني رحمه الله من بتاجة na umuman utaona katika hali ya Uislamu vitu nyingi Uislamu na hii ni dhaafu ambayo Uislamu uko nayo kwa inakana baina yetu Uislamu kumbishana kurudi katika asili ya dini ambayo Allah Subhanahu wa ta'ala ametuamrisha na Mtume wake sallallahu alaihi wasallam ambaye ametuachia kwa hiyo farujuu ndugu zangu ila din wa warujuu ila kitabi ila kitabi wa sunna bi bifahamu salaful umma kwa hiyo kurudi katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam hatta tarji'u ila dinikum paka murudi katika dini yenu ni kurudi katika Qur'an na Sunna kama vile as-salaf yani masahaba na tabi'in atba tabi'in walifahamu kwa sababu yao ilikuwa salimu tufahamu kama wao turudi katika dini kama vile wao walifahamu na kurudi ndugu zangu katika dini kama vile wao walifahamu ni wajibu kama nimesema ni lazima si ati nikitaka kwa aya Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir mkikozana kwa kitu murudieni Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake na aya nyingine Allah anasema ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصح جهنم وساءت مصيره ومن يشاقق الرسول na yule ambayo atamkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam kama vile tumeona baadhi ya mifano waislamu wamehalifu na ni nyingi waislamu wanahalifu lakini hii ni hatari zaidi watu ambao wako na elimu na inachukuliwa kama ni dini watu wanahalifu tofauti na mtu ambaye amehalifu na anajua amehalifu atafanya tauba tarudi lakini hii anaona ni dini na kufa nayo ni hatari zaidi fanya toba atabakia hivyo tu kwa hiyo ni hatari wamay yushaqiq ar rasul na ila ambaye afanyia shaqaq rasul sababu na mhalifu min ba'di ma tabayyana al-huda baada ya huda na haki kubainika kwake wayattabi ghayra as-sabili al-mu'minin na akafuata njia ambayo sio waumini kina nani walikuwa waumini masahaba ambao walitangulia tukafuata njia ambayo sio waumini ya kwanza wayattabi ghayra as-sabili al-mu'minin tukawaacha njia ya waumini wa kwanza tukafuata njia ambayo watu wameanzisha siku hizi jamaa tabligh inaanzishwa na nani 1956 Muhammad Ilyas huko Pakistan na India Hizbu Tahrir na Bahani Palestina Ikhwan Muslimin Hassan al-Banna na Said Qutb huko Misri watu wameanzisha watu wamefanya dini wanang'ang'ania nayo wanaweza kufa nayo tumewacha ile dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuletea na mtume wake tumefuata ile watu wameanzisha kule watu ni maasum hawafanyi makosa hakuna maasum isipokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo tunataka turudi tufuate njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam wacha nisifuate njia ya watu lakini wengi wanafuata umma wengi wanafuata hizo jamaat ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين الهدى تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وقفل جاب يسوع من نوله ما تولى tutawacha katika njia ambayo amechagua ile njia amechagua tutamwachia nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masir na tatafufuliwa siku ya kiyama simu yake itakuwa ni moto na simu mbaya kwa hii hatari hii aya iko katika Qur'an na waislamu wanasoma aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema wasabiquna alawwalun min almuhajirin wal ansar والذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه السابقون الاولون سابقون الاولون كنا wale wa kwanza yutangulia السابقون الاولون من المهاجرين مهاجرين وانطلق مكه والانصار ambao walikuwa مدينه السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم نوالي ambao wanafuata njia yao تخطفوا مشاه ايه صحيح صريح ايه قواس والذين تبعوهم باحسان قوما رضي الله عنهم ورضوا عنه منجزمكم كنا رضي جوا نا كنا رضي جوا الله سبحانه وتعالى Bishara gani nzuri kushinda kufuata njia yao? Ukutakuta wengi wanapinga. Na hii njia sahihi ya haki. Watu wanarudisha watu katika njia ya asli. Sema nafuata mwana ya salaf, mwana ya asli ya dini na kufuata njia ya masahaba wengi watakupinga. Alafu atafuata njia mtu 1956 ameanzisha. Mwenye akili anazingatia. Mwenye akili anazingatia. Aya nyingine Allah Subhanahu wa ta'ala anasema fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtada mukiamini kama vile waliotangulia wameamini mtaongoka fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtada mukiamini kama vile wao waliamini umeongoka tunataka tuamini kama vile masahaba na matabiin waliamini hadith yoni aya imeisha hadith mtume sallallahu alayhi taraktu fikum amrayn لن تذلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي لما تشي نيوما في تفويل هم تقوتيا مشكما نالا كما من يزمه نسونا ذاكي لا ينجين إلى حديث ينجين يمتوى سوى نسيما تركتكم على تركتم تركتكم على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك لما واتشا كتك محجة البيضاء كتك هذه صافي يا يا حكي يا وازي ليلها كنهارها وسيكو ياكي لكما مشان كيكو وازي نونكار la yazighu anha illa halik aendi kombo ama kinyume na hiyo njia isipokuwa yule ameangamia ambaye mtume ametuachia nataka tufuate njia yake hadithi nyingine mtume sallallahu anasema fa in hadithi ni refu lakini fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira hakika kwa yule ambaye ataishi baada ya baada mimi kwa muda ataona hitilafu nyingi kama vile tunaona sasa hivi mtume akatuambia nini fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin addu 'alayha bi nawajib mtume akasema alaykum bi sunnati ole wenu mshikilie sunna yangu na sunna khulafa ar-rashidin addu 'alayha bi nawajib muishike kwa nawajib nawajib ni mimi na mwisho ya nyuma ndio kuna nguvu ukiuma haiwezi toka lakini mimi ya kwanza unaweza kuta kitu katoka lakini ukiuma na mwisho iko na kinaya kuwa unashika kwa uzuri بنواجد انا سيما فعليكم بسنة وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بنواجد واياكم انتم كونه واياكم ومحدثات الامور اولوينو وفيتو ambazo zimeongezwa katika dini watamkuja na vitu tofauti ambavyo mtume akufanya واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله حكي كل ambayo imeongezwa ni bid'ah bid'ah maana kinuzushi kitu imeongezwa mtume akufanya وكل بدعه ضلاله na kila bid'a ni upotovu lakini baadhi ya watu kiwaelezea hadithi wanasema wanatafsiri tofauti wanakuambia msikiti ya mtume hapo na microphone haiko na taa nyuma tembea na gari eh ndege bid'a inakusudiwa katika dini si bid'a ambayo watu wanafanya katika dunia innovations ambazo watu wanafanya katika dunia kujijengea mambo yao na nini kama si haramu na ikhalifu dini la basi wanataka kujifanyia weke carpet kwa msikiti la basi naam sikia mtume sawa haikuwa na kabri lakini farashi 20 baadaye waliweka waliweka vitu ilikuwa nazuia na mchanga hii si katika ayathiri. inakatazwa katika dini uongeze katika dini ambayo haikuwa lakini mambo ya dunia la basi lakini ukielezea kwambia makorofa uko nayo unafaa saa unafaa mtume hakuvaa hiyo katika dunia haingii ndio hadithi ya mtume sallallahu anasema aliyempokea na Aisha ila hadithi katika eh, Bukhari na Muslim hadith Aisha man ahdatha man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad mwenye kuongeza kitu katika dini ambayo hakuwa nayo mtume sallallahu kufanya atarudishiwa wa man amila amala laysa alayhi amruna fa huwa rad na mwenye kutenda kitendo ambayo mtume sallallahu kuamrisha atarudishiwa yani katika dini hadithi ni sahihi ala kulli hal wala wanapinga wanapinga tu bila hoja na ni makosa kadhalika ndugu zangu hadithi nyingine mtume sana anasema sataftariku al-umma ala 73 firqa inazungumza kulluha fi nar illa wahid yani umma huu utagawanyika kundi 73 yote itaingia moto hatari isipokuwa moja kwa sababu watagawanyika kwa ahzab tofauti tofauti masaba kamuliza ya sala kundi gani hiyo akasema wale watakuwa kama mimi leo na masaba zangu kwa hiyo kwa salama ya muislam anaangalia kitu yoyote ambayo inaletwa katika dini uliza mtume sasa alifanya hivi na masaba alifanya hivi kama alifanya mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba fanya kama mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba hajafanya wachana hata kama shekh gari akakuletea kwa kilemba paka hapo wachana hiyo ni mizani unaweza kuchukua mtu ami mtu awam ambaye labda alisoma vitabu anaweza kujipima na hiyo ukiletewa kitu yoyote katika Uislamu uliza iko dalili ya hiyo kitu iko evidence hiki tunafanya kama ni dua kama ni swala kama ni sherehe kitu yoyote ukiletewa katika Uislamu uliza iko dalili katika Qur'an na hadithi kama hiko fanya kama hakuna mwambie zaka la khair acha paka ni ni, ni, jua haki yake ni nafanya usifanye bakia na ile uko nayo utabaki katika salama kwa sababu dini imekamilika Allah subhanahu wa ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islama dina leo hii nimekamilisha dini yenu kwa dini imekamilika ndugu yangu haina haja kuongeza kitu kadhalika ndugu zangu kwa hiyo ni wajibu kwa watu ambao wametoa elimu na maulama wajitahidi kufanya tasfia. Sasa tunaingia katika topic. cha Albani amezungumza yote hiyo, tunamaliza. Tunamaliza mwisho muone umuhimu yake. Sheikh Albani anasema e, maulama wanafaa kujitahidi kufanya tasfia, kusafisha mambo yote ambayo watu wameongeza katika Uislamu ambayo haikuwa zitolewe si kazi rahisi nitakana watarudi katika kutu vitabu za aqida waangalie vitabu za fiqh waangalie vitabu za hadith waangalie si kazi rahisi kama ni hadithi dhaifu tutoe kama ni akwali ya fiqh dhaifu kama vile tumeona hizo tutoe tubaki ile sahihi ikibaki sahihi tufanye tarbia kwa mshtama tulee nayo watu wale watakuwa watoto wetu mshtama tuwafundishe ile uislamu sahihi wao wakiamuka ndio watasimamisha sheria ya Mwenyezi Mungu na Isa itarudi lakini sasa hii mix tupatie watoto wetu mix Isa itapatikana kwa hiyo haja muhimu kwa hiyo tasfiya wanasema wale watu ambao kuna akili na maulama na ni warudi wamejitahidi aimatu salaf kujahidi kujitahidi kufanya tasfiya baadhi ya vitu kama vitabu za hadithi mnasikia sahih bukhari sahih muslim wametoa Sheikh Albani rahimahullah amejitahidi Abu Daud Sunan Abu Daud amesahihisha amesoma zote hadithi zaidi elfu nne na ziada akatoa zile dhaifu na kutoa hadithi moja dhaifu si rahisi lazima usome chains of narration wale masaha, wale wamepokea wa, wa, wa wajue moja moja pale alikuwa na palisoma kama ni mkweli kama ni dhaifu toe hukumu ya adili ni hadithi za hukumu kuzungumzia ilmu alhadith mambo mengine kubwa amesahisha hiyo Abu Daud Ibn Majah Tirmidhi An-Nasa'i kitabu zote nne zile kubwa katika sunna amesahihisha paka kaandika kitabu silsila hadith sahiha silsila za hadith ambazo ni sahihi amejitahidi sana na maana mwingine muhaddithini wamejitahidi wakatuletea hadithi ambazo ni sahihi kwa hiyo ni yetu kuchukua ile hadithi sahihi kulana na watu katika aqida wamejitahidi aima kadhalika waangalia aqida ahlusunna ile sahihi ya kumwabudu Mwenyezi Mungu bila kumshirikisha na kutoa vitu zote za shirikina katika vitabu za fiqh kadhalika lakini bado vitabu za fiqh hazijamalizika lakini kuna vitabu za ahlusunna sahihi inabakia nini inabakia tarbia ukipata hizo usulu sahihi ya dini yako fanya tarbia katika mshtama lea nayo watu na hao watu wanalelewa pia mtu ambaye anataka kusoma ama kule ajue achukue katika source ambayo ni sahihi kama vile umeona hali imegeuka usichukue kila mtu usichukue kila mtu chukua kwa wale ambao ni sahihi ama mtoto wako usipeleke kila mtu peleka madarasa acha duksi kwa hapo acha kifate Qur'an huyo mtu anamfundisha unajua anamfundisha nini ya itikadi yake unajua nini manhaji yake unajua nini jua kwanza ukikuwa na thika na huyo peleka mtoto wako hii ni nasiha ndugu zangu kwangu mimi na nyinyi si kila mtu anasema mimi ni maalim ukamchukulia hivyo itikadi yake weka kwa mizani hii dini vitu vyote vya biashara tunafanya nini mambo yako ya dunia unafanya nini unapeleka kila mtu mtu akifanya ukiuliza wale wanafanya biashara anatafuta pali nzuri ya kufanya biashara na watu wazuri alafu dini yako anakuli ndugu zangu ni maudhu muhimu kadhalika ndugu zangu hiyo masaili muhimu wa Islam kuzingatia mfano fa tauhid mathala tauhid la yatarabba almar mtu hawezi kupata tarbia tauhid mpaka hiyo tauhid iko salim na kutokana na shirki kwa hiyo ukitaka upate tarbia nzuri ujifundishe tauhid ambayo iko mbali na ushirikina kadhalika ukitaka ndio Mwenyezi Mungu anasema faman yakfur bi faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa faman yakfur bitaghut wala takufuru watakataa taghut mtakuwa kila kitu inaabudiwa kinyume na Mwenyezi Mungu waman yakfur bitaghut wa yu'min billah wa kumwamini Mwenyezi Mungu faqad istamsaka bil urwati wuthqa la infisama ameshikilia kabla ambayo ni sawa kadhalika katika sheria ya Islam katika sunna hiyo sheria yako na sunna yako kama haitakuwa mbali na bid'a bali utapata tarbia nzuri kwa itakana ikuwe mbali na bid'a isikue imeshikamana na bid'a ikuwe mbali na bid'a ndio upate katika njia nzuri kadhalika akhlaq yako na uslubi yako na fiqh yako yote hiyo iko mbali na kitu ambacho ni khalifa ndio Imam Malik Imam Darul Hijra anasema fama lam yakun yawma idin dinan la yakun al-yawma dina kitu ambacho haikuwa dini siku ile basi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam leo haiwezi kuwa dini Time sala karibu tunamalizia maadhiratan kama dakika tano tu hivi na summarize khilasa nikimaliza ya mwisho hii kaida ndugu zangu tasfiya wa tarbia kusafisha na kulea ni kaida muhimu katika Uislamu na kila Muislamu anatakana afuate angalie ile dini sahihi kisha afanye tarbia katika mujtama na dini yake kadhalika itasfiya taani anasema tasfiya alislam min kulli ma min kulli dakhili yani kusafisha Uislamu kwa kila kitu ambacho iliingia ambayo si katika Uislamu wa tarbiyatu nas ala hadha islam al-asil kisha tupatie watu tarbia kwa ile Uislamu ambayo ni sahihi ambayo mtume aliwachia kwa hiyo ile Uislamu ambayo ni sahihi aya anasema taskiyatu tauhid min ashirk kusafisha tauhid na mashirki zote wa sunna min albid'a na kusafisha sunna kutoka na bid'a wa fiqhi min al-ara al-halitha al-marjuha tusafishe fiqh kutokana na rai za watu ambayo ni marujuhu usikubaliki tuliongeza vitu nyingi kadhalika wal akhlaq min as-suluk al-umam al-umam al-halika na akhlaq ya watu tusafishe kutokana na suluku za watu ambao si waislamu tabia kadhalika kama utasafisha tauhid yako na sunna yako na fiqh katika akhlaq yetu vijana tuangalie vile wako leo akhlaq yao kwa vipi wanavaa kama west kutembea kama west wanaongea kama west wewe Uislamu sio kwa Uislamu, hata mavazi, hata kunyoa, akhlaq imekuwa yao. Badilisha pia hiyo. Yote hiyo inataka ibadilisho Kadhalika al-hadith an-nabawiyya sahiha min al-hadith al-makdhuba al-marfu'a. hadith zamtu Mtume sallallahu alayhi tuzisafishe na hadith ambazo zimedanganyika ambazo watajiongeza katika dini hakala. Yote hiyo ndugu zangu. Itaman mwisho ndugu zangu na nafsi na nafsi yangu na nyinyi kwa ikhlas kwa dini. Watakuwa na ikhlas kwa dini Allah subhanahu wa ta'ala. ikhlas unafanya yote hii kumridhisha Mwenyezi Mungu wala si watu na mtu afanye ibada yake kumridhisha Allah Subhanahu wa ta'ala peke yake wala ukiangalia maslaha ya dunia hautakubaliwa nayo kadhalika ijtimaa alhaq watu waungane kwa haki tuungane katika istimaa katika haki si katika kabila ama jamaa ama taifa inchi la katika haki tutafahamu kitabu na sunna kama vile walifahamu salaf na masahaba na tabi'in na tuchukue ilmu katika sosa ambayo ni sahihi wala mara sahihi elimu yako chukua katika ulama rasikhin source ambayo ni sawa na mtoto wako mpeleke hapo na wewe pia soma kitabu ambacho ni sahihi angalia kitu ni sahihi hata katika website angalia zile sahihi zile nzuri usifuate zile ambayo si sawa ile uzijue tadali kaima walijitahidi kufanya tasfia imebakia sisi kwetu atarbia tulee watu na mujtama ndo ikimaliza ibn sirin anasema inna hadha ilma dinun fandhuru amman taquduna dinakum hii elimu ni dini kwa hiyo angalia dini yako inachukua kwa nani. Elimu hii ni dini. Ibn sema inna hadha ilma dinun. Elimu ambayo tunasomesha ama tunasoma ni dini. Kwa hiyo angalia dini yako unachukua kwa nani. Siko kila mtu. Dini sio kila mtu. Chukua kwa source ambayo ni sahihi. Unaweza ndio hali vile imegeuka watu wanachukua kila sehemu inaharibu. Kwa hiyo unachukua katika source ambayo ni sahihi na maulama ambao ni rasikhin wa sahihi na vitabu ambavyo unasoma iko ni sahihi. Si kila kitabu mwana imeandikwa Kiarabu na dini unachukua na unapeleka nyumbani lazima uijue na si kila website unaona inafunguliwa imeandikwa waislamu wanaongea aya na hadithi unachukua lazima uulize fasalu ahla dhikri kuntum la ta'lamun ulizeni wale mpoe elimu kama nyinyi mjui kama vile mambo ya dunia tunauliza ukitaka kujenga nyumba sasa hiyo unaenda kwa engineer unatafuta engineer mzuri akujengee ama architect kuchoree hauwezi kwenda mtu yote kwa barabara barabarani mwambie nijengee nyumba kama ni mgonjwa utafuta specialist daktari mzuri kujipeleka kujiangalia kwa hiyo dini yako pia ndio unaangalia sales ambao unachukua na ulama ahlu sunna wal jamaa wamejaa alhamdulillah wale wamepokea katika asli ya manhaji ambayo mtume sasa amehusia watu wako bado wale walitangulia na wale ambao wanafuata njia yao na manhaji yao tuchukue kwa hao kama vile wale wamefariki watatu wakubwa wanajulikana kama Sheikh Abdul Azim bin Baz rahimahullah unaweza kumjua vitabu zake ziko nafuata fatwa zake ziko turidi kwa hiyo alikuwa anafuata nahji ahlus sunna na njia ya salaf ambayo ilikuwa ni sahihi Sheikh Nasruddin Albani ambaye ameandika kitabu Tasfiya Tarbiya kazi yake nyingi amefanya ziko شيخ محمد كذلك العثيمين شيخ مقبل بن هادي na wale wako sahihi Sheikh Saleh Al-Haidan Sheikh Saleh Al-Fawzan Sheikh Abdul Musin Al-Abad Sheikh Rabi Al-Madkhali wako wengi mashekhe ambao wako na khairi ambao umeshikilia au mashekhe ahlu sunna tushikilie kwao ama wale wajulikani afadhali jiepushe ili ubaki salama katika dini yako na tunamuomba Allah Subhanahu wa ta'ala atufahamishe haki sote tufuate na baadhi tukutane nayo subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum na time ya sala imefika, nilikuwa nasema kuna maswali laalla, inshallah tukipata fursa siku nyingine tutakuja kuangalia maswali, tusichelewe watu zaidi. assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.